Balta gyvatė. Senų senovėje gyveno karalius. Visoje šalyje jis garsėjo išmintingumu. Nebuvo nieko, ko jis nežinotų. Atrodė, kad žinia apie slapčiausius dalykus pati pas jį oro atskrieja. Bet jis turėjo keistą įprotį. Po kiekvienų pietų, kai stalas būdavo jau nukraustytas ir visi išsiskirstę, ištikimas tarnas turėdavo įnešti dar vieną dubenį. Tik tas dubuo būdavo uždengtas. Ir pats tarnas nežinojo, kas jame yra. To nežinojo niekas, nes karalius atidengdavo ir valgydavo iš jo tik tada, kai likdavo vienui vienas. Tai buvo ilgą laiką, bet vieną kartą išnešęs dubenį, tarnas pajuto nenugalimą norą pažiūrėti, kas tame dubenyje yra – ir negalėdamas atsispirti smalsumui, nusinešė jį į savo kambarį. Gerai uždaręs duris, pakėlė dangtį, žiūri, guli balta gyvatė. Ja pamatęs, užsigėdė paragauti, atsipjovė kasnelį ir įsidėjo į burną. Vos tik palėtė jį liežuviu, tuo išgirdo už lango plonyčių balselių kažką čiauškant. Priejas arčiau Pasiklausė, girdi, šnekasi tarp savęs žvirbliai ir pasakojasi, ką laukia ir miške regėja. Mat paragavęs gyvatės, išmoko jis suprasti paukščių ir gyvulių kalbą. Ir atsitiko, kad kaip tik tą dieną karalieniai pradingo gražiausias jos žiedas ir kilo įtarimas, kad jį galėjo pavokti ištikimasis tarnas, nes jam visos rūmų durys buvo atviros. Karalius pasišaukė tarną ir pikčiausiais žodžiais prigrasino, jeigu lik ryto nepasakys, kas tai padarė, pats bus pripažintas kaltu ir nuteistas mirti. Tarnas prisiekinėjo esas nekaltas, bet nieko tas nepadėjo. Taip ir liko apvagintas. Kankinamas nerimo ir baimės, išėjo į kiemą ir ėmė svarstyti – kaip čia iš tos bėdos išbristi. O ten ramiai sutupusios palei upelį ilsėjosi antys. Kutinėjosi snapu plunksnas ir draugiškai šnekučiavosi. Tarna sustojo ir ėmė klausytis. Jos pasakojosi, kur šyrit kripinėjusios ir kokios kanaus lesalos suradusios. Staiga viena susirūpinusi ir sako – o man kažkas dunkso gužyje, mat beskubėdama kartu su lesalu prarijau žiedą, kuris gulėjo po karalienės langu. Tarnas, nieko nelaukęs, capt antį už kaklo, nunešė į virtuvę ir sako vyrėjui, papjauk šitą antį, ji gerai nusipenėjusi. Taip, taip, sutiko vyrėjas, kilodamas antį rankoje, toji veltui laiko neleido, gerai nusitukino ir seniai jau laukia, kad ją iškepčiau. Činkšt, nušniojo jai galvą ir kai išmėsinėjo, rado skrandyje karalinės žiedą. Dabar tarnas lengvai įrodė savo nekaltumą ir karalius, norėdamas atsiteisti ir išpirkti savo kaltę, leido jam prašyti visokių malonių ir prižadėjo skirti savo dvare garbingiausią vietą, kokios tik jis pageidaus. Tarnas visko atsisakė, tik paprašė arklio ir pinigų kelioniai. Norėjo pamatyti pasaulio ir kurį laiką pasibastyti. Karalius išpildė jo prašymą. Ir leidosi jis į kelionę. Vieną dieną pasitaikė joti pro tvenkinį. Žiūri, nendrynė įstrigusios trys žuvys, žiopčioje vandens. Nors ir sakoma, kad žuvys nebylės, vis dėlto jis išgirdo jų skundą, kad šitaip niekingai reikės joms žūti o kad buvo geros širdies, tai nusėdo nuo arklio ir paleido visas tris atgal į vandenį. Žuvis ėmė šokinėti iš džiaugsmo, iškišo galvas iš vandens ir sušuko, mes tavęs neužmiršim ir atsilyginsim, kad tu mus išgelbėjai. Jojo toliau, pajojo kiek ir staiga jam pasirodė, kad iš smėlio po kojomis sklinda kažkoks balsas. Įsiklausė, Ir tikrai skundžiasi skrusdėlių karalius. Ak, ir kadagi žmonės su savo neveikšlomis gyvuliais liausis mums drumsti ramybę. Štai ir dabar tas kvailas arklys be gailėšio trempia kanopomis mano paderme. Jaunikaitis pasuko savo arklį šalikelę. Ir skrusdėlių karalius sušuko, mes tavęs neužmiršim ir atsilyginsim. Jojo, jojo ir prijojo girę. Žiūri, varnas su varnienė tupi prie lizdo ir mėto savo vaikus žemėn. Neždinkitės, nenaudėliai, reikia jie. Šeriam, šeriam ir vis jums negana. Jau esat nebe maži, patys galit prasimaitinti. Vargšai jaunikliai, guli žemėje, plasdena, plaka sparnais ir šaukia – Ak, nelaimingi mes vaikai, kaipgi mes patys prasimaitinsim, jeigu dar skraidyti nemokam. Nieko kito nebelieka, kaip tik mirti iš bado. Tai išgirdęs gerasis jaunikaitis nulipo nuo arklio, nukirto jį kardu ir paliko varniukams kapoti. Tie pristriksėjo, pasisotino ir sušuko, mes tavęs neužmiršim ir atsilyginsim. Ir gavo jis toliau savom kojom keliauti. Ėjo, ėjo ir priejo didelį miestą. O ten gatvėse didžiulis triukšmas ir baisimai šalinė. Atjojo raitelis ir pranešė, karaliaus duktė ieškanti savo vyro, bet jeigu kas norys jai pasipiršti, turys atlikti sunkę užduotį, o jeigu netliksęs, galva palydėsęs. Daug jau buvę tokių, kurie bandė jai pirštis, bet tik bereikalo galvą padėję. Tačiau, kai jaunikaitis išvydo karaliaus dukterį, taip susižavėjo jos grožiu, jog užmiršo visus grėsiančius pavojus, stojo prieš karalių ir paprašė jo dukters rankos. Tuoj pat jis buvo nuvestas prie jūros ir jo akise įmestas į vandenį aukso žiedas. Paskui karalius liepė jam tą žiedą iš jūros dugno ištraukti ir pridūrė. Jeigu išlipsi be jo į krantą, kas kartą būsi vis mėtomas ir mėtomas atgal, kol bangose paskesi. Visi apgailėjo gražų jaunikaitį ir paliko vieną prie jūros. Stovys ant kranto ir galvoja, ką dabar daryti. Tik staiga, mato, atplaukia trys žuvys – tos pačios, kurioms jis išgelbėjo gyvybę. Vidurinioji atnešė apsižiojusi keukutą, padėjo ant kranto prie jaunikaičio kojų. Ir kai jis tą keukutą atvožė, žiūri, jame aukso žiedas begulys. Nesitverdamas džiaugsmu, nunešė žiedą karaliui ir manė, kad dabar jau gaus pažadėtą atpildą. Bet kai išdidžioji karalaitė sužinojo, kad jis neligaus jai luomo, atsisakė už jo tekėti ir pareikalavo atlikti dar antrą darbą. Išėjo į sodą ir pati savo rankomis išbarstė į žolę dešimt maišų sorų. Kad lygi ryto, kol patekė saulė, jos visos būtų surinktos, tarė ji, ir kad netruktų nei vieno grūdelyčio. Jaunikaitis atsisėdo sode ir ėmė galvoti, kaip jam tą darbą atlikti. Sėdi liūdnas ir laukia, kol išauš rytas ir ateis jo mirties valanda. Bet kai pirmieji saulės spinduliai apšvietė sodą, žiūri, stovi šalia vienas kito visi dešimt maišų, pilni pilnutėlaičiai ir netrūksta nė grūdelyčio. Tai skrusdėlių karalius atėjo naktį su tūkstančių tūkstančiais skrusdėlių ir dėkingi vabalėliai, kuo rūpestingiausiai surinko visus sorų grūdelius ir sunešė į maišus. Karalaitė pati atėjo į sodą ir nustebo, pamačiusi, kad jaunikaitis padarė, kas jam buvo sakyta. Bet ji ir dabar dar negalėjo palengti savo išdidžio širdies ir tarė – Nors jis ir atliko abi užduotis, vis tiek nebus mano vyras, kol neatneš man obolio nuo gyvybės medžio. Jaunikaitis nežinojo, kur auga gyvybės medis, bet vis tiek leidasi į kelionę. Eis, eis, kol kojos neš, bet kad gyvybės medį rastų, netikėjo. Kai jau buvo perėjęs tris karalystės, vieną vakarą priejo gyrę atsisėdo po medžiu, gulsis pamiegoti. Tik girdi, šakose kažikas sušlamėjo ir plast įkrito jam į delną aukso obuolys. Ir tuoj pat nusileido trys varnai. Atsitupė jam ant kelių ir sako, mes esame tie patys varniukai, kuriuos tu išgelbėjai nuo bado mirties. Kai užaugę išgirdom, kad tu ieškai aukso obolio, nuskridom per jūras mares iki pasaulio krašto, kur auga gyvybės medis, ir atnešėm tau obolį. Didžiai apsidžiaugęs jaunikaitis leidosi į kelionę atgal ir parnešė aukso obolį gražiai karalaitai. Dabar jau nebegalėjo į nieko sakyti. Pasidalijo jie gyvybės obolį ir abu suvalgė. Staiga karalaitė iš viso širdies pamilo jaunikaitį ir juodu laimingai gyveno, kol sulaukė žilos senatvės.